Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Bir bayan e, kardeşimiz soruyor diyor ki e, Kadir gecesi e, bizim hastalığı döneme geldi adet dönemine. Bu Kadir gecesini biz nasıl ihya edelim? Yani bize ne önerirsin? Yani e, biz e, hayızlı olduğumuz anda, mazeretli olduğumuz anda. Evet. E, hayızlı kadın eee her ibadete elhamdülillah yapabilir. Sadece namaz, oruç, tavaf, Kabe'de tavaf, camide itikaf yapamaz. Bunun haricinde birçok ibadeti yapabilirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesinde yani 10 son günde ne yapardır? Ehli beytini uyatırdır, uyumazlar, sabaha kadar ibadet ederler. İbadetin de en faziletlisi hangisidir? Kıyamul leyl gece namazına kalkıp orada dua etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Buhari Müslüm'de şöyle buyuruyor. Men kâme leyletel kadri imanen ve ihtisaben gafara lehu ma teqaddeme min denbi. Kim Kadir gecesini ihya etti imanen ve ihtisaben. O geceye iman ediyor. O gecenin faziletine e, vesaire meselelerine ihtisaben uykusu gelir, e, uyu, uyumaz ama bilir bunun karşılığı Allah rızası için yapıyor. Riyadan değil. Geçmiş günahları af olur. Ondan dolayı kadın e, bacılarımız e, bacılarımız hayz olan bacılarımız maziretli olan bacılarımız Namaz yasaktır onlara ama ihya, ibadetler mesmuhtu onlara. Önce Kur'an-ı Kerim dedik eğer ezberinde var ise okuyabilir. Bir mahsuru yoktur. Racih olan budur elhamdülillah. Ama e, ezberinde yok ise <coughs> teypten dinleyebilir e, vesaire. Bu, bu ihya edebilir Kadir gecesinde. İkincisi zikir yapabilir. Subhanallah, elhamdülillah, la ilahe illallah, subhanallah ve bihamdi, subhanallah azim. Bu türlü e, zikirleri yapabilir bir mahsuru yoktur. Sabaha kadar da Kadir gecesini ihya edebilir. Üçüncüsü istiğfar eder. Estağfurullah ve etubu ileyh, estağfurullah, estağfurullah, estağfurullah. estağfurullah bu türlü istiğfarları yapabilir. Dördüncüsü dua yapar. Bol bol dua yapar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Dua huvel ibade. Dua ibadetin te kendisidir. İmam Tirmizi rivayet ediyor. Onun için dua yapacaksın. Zaten Kadir Gecesi nedir? İşte bu türlü ibadetlerden ihya olur. Ondan dolayı önerimiz bizim bazılarımıza e, Kadir Gecesini bu güzel ibadetlerle ihya etsiler. Demesiler biz adetiz, yatalım, kalkamadım. Hayır, kalkabilirsiniz. Elhamdülillah bir günde internet var. İnternette Kur'an açarsın, e, Kur'an okur, sen de yazısını internette takip edersin, e, dinlersin, e, zikir yaparsın, ibadet edersin, e, ders dinlersin. Bunlar hepsi ibadettir elhamdülillah. Hepsi zikrullah'a giriyor. E, vallahu alem. Ve sallallahu ala nebine Muhammed.